Drogi Samuel, ponieważ ostatnio podoba Ci się muzyka reggae, a ja bardzo chciałem jakiś reggae też tutaj nagrać, a nie mogłem nagrać kanabi, gdyż tam potrzebuję pianino, więc stwierdziłem, że na poczekanie zrobię taki kawałek po prostu, żeby żebyś się uśmiechnął i poprawił Ci się humor. Kawałek był oczywiście robiony tak na szybko, żeby tylko były jakieś reggae, i on teraz będzie sobie leciał. Siedzi stałam na kanapie Wielkiego jointa trzyma w łapie Puszcza kółeczka z plemutym night long. Swept up dirty body get down. Biddy biddy that dip bum up dip biddy down. Every day we're smoking. We're smoking, we Every day we're smoking. We're smoking marijuana. Every day we're smoking. We're smoking marijuana. Every day we're smoking. We're smoking marijuana. a na wierzchu brak. Spokojnie, mam zaraz. Majka wolno, nie zaraz, nie uciekaj. Jak cię chcę tutaj zaraz widzieć, jak nie, to spalimy wszystko i potem będziesz kwiczał, że nie poczekaliśmy. Swift up, baby, buddy, get up, oh yeah. Buddy, be do up, up, oh yeah. Get up, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, Thank you.